وشر الأمور مهتساتها وكل مهتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما وفهما وألهكني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله سبحانه وتعالى Nəhl surəsinin 18-ci ayətində buyurur ki, Və in təuddu ni'mətəllahi lə tuhsuhə innəlləhə ləğafurur rahim. Əgər siz Allahın nemətlərini saymaq istəsəniz, onları saya bilməzsiniz. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Allah subhanahu və teala bu ayətindən bilirik ki, Allah subhanahu və teala nemətlərini saya bilmərik. Səbəbi odur ki, Allah subhanahu və teala bizə verdiyi nemətlər sayılmaz dərəcədə çoxdur. Sayılmaz qədər çoxdur. Və Allah subhanətə alanın bir də bəxş etdiyi neymətlərin içərisindən neymətlərin içərisində ən böyük neymətlərindən birisindən danışmaq istəyirəm. Hansı neymətdir o? İslam qardaşlığı. Allah subhanətə və teala Alimran surəsinin 103-cü ayətində buyurur ki, وَاَحْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hamılıqla Allahın ipindən yapışın və parçalanmayın. Vazkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fəəllefə beynə qulubukum. Allahın sizin üzərinizdə olan neymətini xatırlayın ki, bir zaman siz düşmən idiniz, Allah, Allah sizin qəlblərinizi bir-birinə bağladı. Allah subhanələ buyurur ki, Vazkuru ni'metallahi aleykum. Deyir, Allahın neymətini xatırlayın. Deməli, İslam qardaşlığı bu ayətin bu hissəsinə görə Allah subhanələ neymətidir. Sonra Allah Subhanahu yenə buyurur ki: "Fa'atba'tu ni'matihi imana." Allahın neməti ilə qardaşlar olur. Deməli Allah Subhanahu bu ayətdə iki yerdə bildirir ki, Allah Subhanahu birində qardaş olmaq Allah Subhanahu nemətidir. Həmçinin Allah Subhanahu Ənfal surəsində 60-cı ayətdə buyurur ki: "Və əlləfə beynə qulubihim." Allah onların qəlblərini birləşdirdi. "Ləv ənfəqtə mə fil ardı cəmiən mə əlləftə beynə qulubihim." sən yer üzərində olanların hamısını xərcləsəydin, yenə, yenə də onların qəlblərini birləşdirəməzdin. Və ləkinnə Allaha əlləhə beynəhum. Lakin Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Həmçinin Huzurat surəsində Allah subhanətələ buyurur ki, İnnəməl müminunə ixvə. Həqiqətən möminlər dində qardaşdırlar. Həmçinin İslam qardaşlığının fədilətləri, e, fədilətləri ilə bağlı çoxlu hədislər mövzusudur. Peyğəmbər s.ə.v Buxar Müslümin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Məsəlül mümininə fi təvaddihim və tərahumihim və təatufihim kəməsəlil cəsəd. İzə iştəkə minhu udvun tədə'ələhu səirul cəsədi bissəhər vəl-hummə. Möminlərin bir-birlərini sevmələri, bir-birləri ilə qarşı münasibətləri, bir-birlərinə rəhm etmələrinin misalı bir cəsədə bəndəyir. Necə ki, cəsədin deyil bir hissəsi xəstələndikdə bütün cəsədin başqa üzvləri də buna görə narahat olur. Həmsinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əl-mu'minu lil-mu'min kəlbünyan yəşuddu ba'duhu ba'dan və şəbbəkə beynə əsabihi Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mümin mümin üçün bir bina kimidir, biri digərini tamamlayır və sahabə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi danışarkən əllərini bir-birinə belə keçirtdi və şəbbəkə beynə əsabihi barmaqlarını bir-birinə keçirtdi və dedi ki, mümin, mümin üçün bir bina kimidir, bir binanın daşları kimidir, biri digərini bağlayır, biri digər, digərini bərkidir. Həmsinin biz Quran və sünnətdən bilirik ki, bizim ümmətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmdən sonra ən fəzilətli insan Əbu Bəkr Əs-Siddiq radiyallahu anhu, Əbu Bəkr radiyallahu anhudur və Quranla, sünnətlə sabitdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ümmətinin içərisində ən yaxın dostu, hicrət dostu Əbu Bəkr olur. Tövbə surəsində Allah s.ə.v buyurur ki, hicrət zamanı ki, Əbu Bəkirlə Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdə, hicrətdən öncə mağarada qaldılar. O mağara ilə bağlı olan Tövbə surəsinin 40-cı ayətində Allah Subhanahu buyurur ki: "Və iz yaqulu sahibihi." O zaman o öz dostuna dedi. Allah Subhanahu da ayətlə bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bəkr dostlar. Lakin Peyğəmbər s.ə.vələndən Əbu Bəkirin dostluğuna baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v hədislə bildirir ki, İslam qardaşlığı mənlə Əbu Bəkirin dostluğundan daha fəzilətli bir şeydir. İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, لَوْ كُنْتُ مُسْتَخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَتَّخَسُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا Əgər ümmətimdən özmə dost götürməli olsaydım, mütləq Əbu Bəkiri özmə dost götürərdim. وَلَكِنَّ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلِ Lakin İslam qardaşlığı daha fəzilətli şeydir. Hədisli Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər ümmətimdən özümə bir dost götürəsə olsaydım, Əbubəkri mütləq dost götürərdim. Lakin İslam qardaşlığı mənim Əbubəkirlə dostluğumdan daha fəzilətli bir şeydir. Və həmçinin İmam Malik Muvaqda da rəvayət etdiyi qüssədirsə, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Qalə Allahu Əzzə və Cəl, ələməti və böyük Allah deyib ki, المتهبون في جلالي لهم المتهəbbunə fiyyə vacəbət məhəbbətik. Mənim məhəbbətim vacib oldu. Lil mutəhəbbinə fiyyə, mənim üçün bir-birini sevənlərə. Vəl mutəcəlifinə fiyyə, mənim üçün bir məclisdə oturanlara. Vəl mutəzəvirinə fiyyə, mənim üçün bir-birini ziyarət edənlərə. Vəl mutəbəzirinə fiyyə, mənim üçün bir-birinə xeyr deyənlərə. Həmçinin başqa bir qüssədirsə, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah s.ə.v buyurub ki, Əl-mutəhəbbunə fi cələli ləhum mənəbiri min nur yəqbituhum ənəbiyyünə və şühədə Mənim üçün bir-birini sevənlərə cənnətdə nurdan minbərlər vardır. Peyğəmbərlərlə şəhidlər onlara qibs edəcəklər, yəni onlara pahalıq edəcəklər. Və həmsinin İslam qardaşlığının üzərində Peyğəmbər s.ə.v bizə nəh etdiyi şeylər vardır ki, onları, o, o şeylərdən çəkinmək lazımdır. İmam Buxar və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə təhəsədu, bir-birinizə həsəd etməyin. Və lə təbəğədu, bir-birinizə nifrət etməyin. Və lə tənəcəşu, bir-birinizin aranızda söz gəzdirməyin. Və lə tədəbəru, bir-birinizə arxa çevirməyin. Və lə yəbi ba'dukum alə ba'din, bir-birinizin ticarətinin üzərinə ticarət etməyin. Və kunu ibadallah ikhvanən, Allahın qulları olaraq qardaşlar olun. Əl-muslimu əxil-muslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Lə yəzlimuhu, ona zülm etməz. Və lə yəhziluhu, onu darda qoymaz. Və lə yəhqiruhu, onu təhqir etməz. Ət-təqva həhunə və əşarə ilə sədrihi sələfə mərrə. Peyğəmbər s.ə.v üç dəfə dedi ki, təqva buradadır və öz sinəsini göstərdi. Sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, müsəlman üçün bir müsəlman qardaşına həqarət etmək onun üçün şərdən bir paydır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Kullül muslim ələ muslim hərəmun məluhu və dəmuhu və urduhu. Hər bir müsəlmanın müsəlman üzərinə malı, qanı və ırzı, namusu haramdır. Əqul həzəl qovlə əstəğfirullah li və ləkum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أمر بالدعاء ووعد بالإجابة ووعد للمتقين بالثواب وللمجرمين بالعقاب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allame Abdurrahman bin Hasan İbni Muhammed İbni Abdülvahab rahimahumullah teala ecmain Aslı-Din və Qaidatuhu adlı risaləsində Aslı-Dinul İslam və Qaidatuhu adlı risaləsində buyurur ki Aslu dinul İslam və qaidətuhu əmrən. İslam dininin əsli və onun qaydası kökü iki şeydir. İki məsələdən ibarətdir. Birinci, əl-əmrul əvvəl, əl-əmru bi ibadətilləhi təalə vəhdəhu la şərikə ləh. Və təhridu alə zəlik və müvalətu fihi və təkfiru mən tərəkəhu. Bu, Abdurrahman bin Hasanın İslama verdiyi tərifin birinci hissəsidir. Nədir o birinci hissə? Deməli, Allah subhanətə alanın ibadətini təkiləşdirmək və ona təşviq etmək, yəni dəvət etmək və müvalətü fihi, bunun, bunun üzərində, yəni tövhüd üzərində dostluq etmək vələ vəlbərə mövzusunun birinci hissəsi və təkfiru mən tərəkəhu və bunu tərk edənləri, tövhidi tərk edənləri təkfir etmək, yəni müsəlman görməmək. Əl-əmru səni, ikinci məsələ, tərifin ikinci hissəsi Əl-inzaru an-şirk fi ibadətilləhi təalə. Allah Subhanahu taalanın ibadətində şirkdən çəkindirmək və təqlidu fi zalik və bunun üzərində sərt olmaq, sərtlik göstərmək və muadatu fihi və bunun üzərində düşmənçilik etmək və təkfiru mən fəaləhu və şirki edənləri təkfir etmək. Bu da Abdurrahman bin Hasanın İslam'a verdiyi tərifin ikinci səhədir. Deməli, birinci tərifin birinci səsində buyururdu ki, Vəl-mübalət fihi, bunun üzərində, tövhidin üzərində dostluq etmək. Bu, bizim zikr etdiyimiz birinci kütbənin mövzusudur. İslam qardaşlığı, müsəlmanın müsəlmanlarında olan haqları. İman gətirən hər bir şəxs digər iman gətirənlə dost olmalıdır. Ancaq tərifin ikinci səsində şeyx buyurur ki, Əl-inzar, yəni şirk, şirkdən çəkindirmək, Və təqlidu fi zəlik, bunda fərt olmaq. Və el-muadətu fihi, və bunun üzərinə düşmənçilik etmək. Deməli, şirkdən çəkindirmək, fərt olmaq bunun üzərində və onu edənləri, onu, onu edənlərlə düşmənçilik etmək və təkfir mən fəalə və həmsinin şirki edənləri təkfir etmək. Deməli, tərifin birinci səhvində dostluqdan danışdığı Valəyə Valbaranın birinci səhvi, tərifin ikinci səhvində isə tövfidib olanlar və yaxud da şirk edənlər onlarla düşmənçilik etmək. Bu da valə vəlbərə mövzusu, əqidənin ikinci səhvidir. Mütləq şirk, şirkin əhli müsəlmanlar tərəfindən düşmənçilik görməlidirlər. Allah subhanət hala kimdir düşmənçilik görünəsi insanlar? İslam ümmətindən kənarda qalan hər bir şəxs. Allah subhanət hala düşməni olan hər bir şəxs. Kimdir Allah subhanət hala düşməni? Allah subhanət hala Bəqərə surəsinin 98-ci ayətində buyurur ki, Mən kənə aduvan lillahi və mələikətihi və rusulihi və Cibrilə və Mikailə fə inna Allahə aduvun lil kafirin. Kim Allaha, mələklərinə, rəsullarına, Cəbrailə, Mikailə düşmən olarsa, fə inna Allahə aduvun lil kafirin. Allah da bütün kafirlərin düşmənidir. Allah subhanədə ayətdə bildirir ki, mən bütün kafirlərin düşməniyəm. Və sonra, sonra isə həmən düşmən olduğu Allah subhanət hələ kafirlərlə dostluq etmək bir də nəh edir. Mumtahina surəsinin birinci ayətində Allah subhanət hələ buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, lə təstəxidu aduvi və aduvvəkum əvliyə. Ey iman gətirənlər, mənim də öz düşmənlərini də dostlar etməyin, dost götürməyin. Bu, ümumi olaraq, bütün, ümumi olaraq bu ayət, bütün küfr əhlinin düşmənçiliyini nəh edir. Və həmçinin xüsusi olaraq küfr əhlindən olan, xüsusi olan qövmlər var ki, Allah subhanət hələ xüsusi olaraq onları ayətlə yenə də onların dost edilməsini nəhiy edir. Məsələn, Maidə surəsinin 51-ci ayətində Allah subhanət hələ buyurur ki, Yə eyyuhəl-ləzinə əmənu, lə təttəxizul yəhudə və nəsara əvliyə, bəğduhum əvliyə və bəğd, və mən yətəvəlləhum minkum fə innəhu minhum. Ey iman gətirənlər, yahudiləri və xristiyanları özünüzə dost etməyin. Onlar bir-birlərinin dostudurlar. Sirrilərdən kim onları dost etsə, o da onlardandır. Həmçinin Allah subhanətə alə Alimran surəsinin 28-ci ayətində buyurur ki, Lə yəttəxidil müminunəl kəfirinə əvliyə min dunil müminin Möminlər möminləri qoyub kafirləri dost etməsinlər. Fəmən yəfəl zəlik kim bunu edərsə, fəleysə min Allah fi şey. Onunla Allah arasında heç bir şey yoxdur. Buradakı şey kəlməsi ərəblə nəkrədir, qeyri-müəyyənlikdə gələn isimdir. Nəkrənin də qramatiya tərifi Əl-nəkrətü fi siyaqil cümləti tufidə əl-umum. Cümlə gedişatında nəkrə ümumiliyi bildirir. Yəni, fi şey, o kəslə Allahın arasında heç bir şey yoxdur. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v Şeyx Albanın silsilətül əhədis sahiyyədə e, nəql etdiyyətdə buyurur ki, Əvsəku urəl-imən, imanın ən möhkəm, ən sağlam qrupu Əl-müvalətü fillə Allah üçün dostluq etmək Vəl-müadətü fillə Allah üçün düşmənçilik etmək Vəl-hubbu fillə Allah üçün sevmək Vəl-buğdu fillə və Allah üçün nifrət etmək Və yenə Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisdə buyurur ki Mən əhəbbə lillə Kim Allah üçün sevərsə və əbğədə lilləh, Allah üçün nifrət edərsə və ə'tə lilləh, Allah üçün verərsə Və mənə alillah, Allah üçün nəhy edərsə, qadağan edərsə, fəqət istəkmələ əl-iymən. Artıq o kəs imanını kamil etmiş olar. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v Buxar Müslüm rəvad etdiyidə buyurur ki, Sələsun mən kunnə fihə vəcədə bihinnə hələvətil imən. Üç şey vardır ki, kimdə olarsa, onunla imanın şirinliyini dalar. Ən yəkun Allah və rəsuləhu əhəbbə iləyhi min, min, min sivəhümə. Allah və rəsulu o kəs üçün hər şeydən sevimlidir. Və sonra və ən yuhibbəl mər'ə lə yuhibbuhu illə lillah. Bir kəs sevdikdə yalnız Allah üçün sevər. Və ən yəkrəhə ən yaudə fil küfr bə'də ən ənqədəhu Allah minhu kəmə yukrəh ən yuksəhə finnər. Həmçin Allah onu oddan xilas etdikdən sonra, küfürdən xilas etdikdən sonra bir daha küfrə qayıtmağı, oda düşüb yanmaq kimi qorxmaqdır. Yəni bu İkinci zikr etdiyim bu xütbədəki mövzu, yəni İslam qardaşlığı ilə bərabər İslamdan kənarda qalanlarla, yəni dost olmamaq, düşmənçilik etmək imkan qədər. Birinci xütbə Vələ Vəlbərə mövzusunun birinci hissəsidir, birinci hissəsi idi ki, zikr etdim. Və ikinci hissə isə inşallah İslam ümmətindən kənarda qalanlara qarşı olan Quran və sünnətdə Allah subhanahu aleyhi bize bildirdi ki, onlarla düşmənçilik etmək mövzularıydı. Və Allah subhanahu aleyhi inşallah bizi eşitli faydalar, faydalardan etsin. Və əxiru dəvənə ənilhəmdülilləhi Rabbil aləmin. Subhanəkəllahumma və bihamdik. Əşhədə ən la iləhə illə ənt. Əstəqfirukə və ətubu iləyk.